just walking in the rain. because my heart still remembers you. out in the rain, thinking how we met, knowing things could change. Somehow I can't forget. Just walking in the rain. at me. They're shaking their heads in sorrow. Johnny Ray, gråtaren kallad för sitt speciella sångsätt och känslomässiga utspel på scenen med en av årets stora låtar som under sommaren ligger etta i Sverige, Walking in the Rain. Bilförsäljningen slår alla rekord. Över 150 000 personbilar registreras under året och den bil vi köper mest är Volkswagen med Volvo PV på andra plats och Opel Rekord på tredje. Men parkeringen i Stockholm är ett problem. Nu är det dags för de 20 specialutbildade damerna i sina eleganta blågröna uniformer att börja patrullera gatorna för att hjälpa bilister till rätta och visa dem lediga parkeringsplatser. Vid felparkering ska de liksom poliserna fästa en lapp på bilrutan. Stockholmarna döper dem raskt till lapplisor. Men man hoppas att bilvärdinnorna ska få stor betydelse för besökare och turister i Stockholm. Riksdagen ingriper i maj mot rattfylleriet genom att efter flera timmars debatt besluta att sänka den straffbara gränsen från 0,8 till 0,5 promille alkohol i blodet. Riksdagen markerar därmed att alkohol och bilkörning inte hör ihop. Riksdagen beslutar också att höja åldersgränsen för spritinköp från 18 till 21 år. Däremot avslår riksdagen ett förslag om att införa ett så kallat mellanöl. Vid affärs- och andra luncher, till exempel Rotaris, har på de senaste fyra fem åren snapsen i allmänhet bortfallit och starkölet har minskat starkt på senaste året, skriver Torsten Tegner i Idrottsbladet. Han tillägger gott svenskt tecken. Den 16 november läser Uno Stenholm TTs 40 000 nyhetssändning. Och det här året blir aktiebolaget Radiotjänst aktiebolaget Sveriges Radio. Folkrörelserna blir aktieägare jämte näringslivet och pressen.